บุ๊กทูสี่สิบเจ็ดการเตรียมตัวเดินทาง preparações de viagem คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว tu tens que fazer a nossa mala อย่าลืมอะไรนะ Tu não te podes esquecer de nada คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Tu precisas de uma mala grande อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Não te esqueças do passaporte อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Não te esqueças do bilhete de avião อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Não te esqueças dos cheques de viagem เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Leva o creme solar. เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Leva os óculos de sol. เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Leva o chapéu de sol. คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Queres levar um mapa? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Queres levar um guia? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Queres levar um chapéu de chuva? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Não te esqueças das calças, das camisas e das meias. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Não te esqueças das gravatas, dos cintos e dos casacos. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Não te esqueças dos pijamas, das camisas de dormir e das t-shirts. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะและรองเท้าบูท Tu precisas de sapatos, sandálias e botas. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่และกรรไกรตัดเล็บ Tu precisas de lenços, sabão e uma tesoura das unhas. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Tu precisas de um pente, de uma escova de dentes e pasta de dentes.